di zaman akhir yang penuh dengan fitnah dan godaan. Dan kita selalu ingat akan kematian dan pertanggungan jawab di hadapan Allah. Apa yang kita lakukan, kita perbuat di dunia ini. Agar kita tidak terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan dan kesesatan. Dan agar kita ringan berlomba-lomba dalam kebaikan. Seorang penyair berkata, صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين وهي صحبته bersiap-siaplah dan janganlah lupa akan ingat kematian karena lupa akan kematian adalah kesesatan yang nyata ketika Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha wafat maka para sahabat mengantar jenazah beliau ke pekuburan Al-Baqi ketika beliau akan ditaruh di lahat sahabat Abu Dzar radhiyallahu an berdiri dan berkata Wahai kuburan Taukah engkau Manillazi jina biha ilaik Siapakah wanita yang kami bawa kepada engkau ini Hazihi Fatimah Zahra Bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa zaujatu Aliin al-Murtada wa ummul Hasan wal Husain wanita ini jenazah ini adalah Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan istri Sayyidina Ali Al-Murtadha dan ibu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhum fa sami'u nida'an minal qabr tiba-tiba mereka mendengar teriakan dari kuburan dengan mengatakan ma ana mawdi'u hasabin wa nasab wa ma ana mawdi'ul amalis salih fala yanju minni illa man kathura khairu wa salima qalbu, wa khalusu amalu. kuburan menjawab bukanlah aku ini tempat keturunan nasab Aku sebenarnya hanya tempat amal soleh. Tiada yang selamat dariku. Kecuali orang yang banyak kebaikannya. Selamat hatinya. Bersih hatinya. Ikhlas amalnya. Saudara-saudaraku yang berbahagia. Siang malam. Keranda itu selalu mengingatkan kita. Kita akan kematian dan kehidupan setelah mati dengan ucapannya unzur ilayya ana anal muhayya linaqlik ana sarirul manaya kam sar mithli bimithlik pandanglah aku dengan akal pikiranmu aku disiapkan untuk memindah kamu dari alam dunia ke alam barzah. Aku adalah ranjang kematian. Berapa banyak yang seperti aku ini berangkat membawa orang-orang yang seperti kamu. Baginda Nabi saw alaihi wasallam seringkali berwasiat pada kita agar kita selalu ingat kematian dan kehidupan di alam kubur sering-sering beliau bersabda akthiru dhikral maut fa innahu yumahhisunud yumahhisud dhunub wazahidu fid dunya perbanyaklah kalian mengingat kematian karena ingat kematian adalah membersihkan dosa-dosa dan menjadikan zuhud di dunia ini semua pertengkaran Hasut menghasut Persaingan politik Perbuatan Perebutan Jabatan Bahkan perang Hanya karena gila dunia Gila pangkat Dan lupa kematian Inilah yang sangat ditakuti oleh para awliya Para ulama' sehingga mereka itu Sayyidina Uthman radhiyallahu an bila ingat alam akhirat surga neraka beliau menangis tapi bila ingat alam kubur maka beliau lebih menangis demikian pula Sayyidina Ali sampai berbincang-bincang dengan kuburan kita sekarang banyak lupa sehingga kita banyak maksiat di dunia ini kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan terutama antar sesama manusia, sesama umat Islam hanya karena kita rebutan harta dunia. Inilah yang ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Inilah akhsha 'alaikum an tusyriku ba'di, walakinni akhsha 'alaikum an tuftaha 'alaikum ad-dunya." fasu fiha fataqtatilu kama qatatala alladziina min qablikum sungguh aku tidak khawatir kalian ini syirik kafir murtad setelah aku mati tapi yang aku sangat khawatirkan atas kalian semuanya ialah bila dunia telah dibuka segala kemegahan dunia telah ditampakkan oleh Allah yang aku khawatirkan kalian bersaing berebutan lalu kalian saling bunuh-membunuh seperti orang-orang sebelum kalian dengan banyak ingat kematian maka akan timbul jiwa mulia akhlak yang baik sopan rukun terhadap teman, tetangga dan semua orang semua orang Islam Inilah sebenarnya sikap dan jiwa orang mukmin yang sejati. Nabi saw bersabda, "Matsalul mu'min matsalun nakhlah. In akalat akalat tayyiban, wa in wada'at wada'at tayyiban, wa in waqa'at 'ala udin nakhil lam taksiru." Gambaran orang mukmin itu semisal nakhlah lebah lebah makan makan yang bagus-bagus bunga bunga yang dimakan lebah mengeluarkan yang bagus-bagus yaitu mengeluarkan madu lebah bila hinggap ke ranting yang rapuh sekalipun tidak mematahkannya itulah sifat orang mukmin yang dimakan adalah yang halal untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keluar adalah amal-amal baik. Salat, puasa, zakat dan tawaduk kepada sesama umat manusia. Kemudian seperti lebah di mana saja tidak mematahkan ranting sekalipun kecil dan rapuh yakni orang mukmin berkumpul bergaul dengan siapa saja tidak mengganggu tidak menyakiti hatinya itulah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semoga kita semuanya mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya Allah panjangkanlah umur kita ya Allah di dalam taat kepada Engkau Berilah kita rezeki yang halal dan barakah. Tetapkanlah iman Islam kita ala ahli sunnah wal jamaah. Selamatkanlah kita dari segala kesengsaraan dunia, alam kubur dan akhirat. Bila kita sampai kepada ajal, matikanlah kita dalam keadaan khusnul khatimah. Amin, amin ya Rabbul Alamin. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وقل رب أدخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم رؤوف رحيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل وسلم عليه لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وظلم بخبر أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر ما بطن واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا بيعدلون ساداتنا ببكر وعمر وعثمان وعلي وأنسار أصحاب نبيك أجمعين وللتابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا تجعل أحد منهم في عنقنا ظلامه ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة نجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة نجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة اللهم عز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة المشركين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولاتنا في من خافك واتقاك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا واهب العطيات اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا هذا خاصة وأن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر